egun entzuleak eta egun honeki ere hemen baitu. Egun hona dantxa eta egun hona entzuleak, bai honako pestetan eh, girela beraz, bo, arazo tekniko batzu baina hasiko gira ere, eh? Hala, zizte, eh, ba, bai honako pestetan gira animaleko azentza bada, hasten da, guzti gura bera hemen uh, gira San Andres plazan, berriaren lokalaren aintzinean, jendea bada, ala ere, aur hainit, zabiatko baita horren ziro tiki, eta, bon, beza martxan, eh, lotura, uste dut, goizuntan, e, informatika, dozakit zer internet xareak ez du nahi, eh, gure mankizuna edatu, baina, bon, gual ere telefonoz, eh, ari gira bederen pundu bat egiteko, eta, erran bezala, berotzen ari da hemen giroa, jendea surita gorriz denak, geienak bederen, eta aldiz, e, be, bilan bat inen dugu, atzo hasi baitziren, testak, haste azkenarekin, jende txua izan dea, izan dira arazoak, zueki egin uzupundu bat eriko etxango izuntan. Hori da, eh? atzo gauean eh, jikoetxean izan ginen, goizontan entzun dituzue sumaimuruaren eh, behtsua, eta be, jartukitze batzu ere bai, jende handana bildu mentzen atzo gauean, diotenez, joan den urtean baino gehiago edo gutxi gora bera berdin, baina aldaketa batekin jende omen biziki goiz traktu zela. Amerikak eh, eta gau egdi artean autobus guztiak bete omen ziren, eta jende guztia etxera eta agia da kajiketan be aski lasai aski goxo egon zitekela atzo ahatzean, jende guti ez baina ez hainit bintzat eh, ibilki zelako eta goizuntan beraz eh, puntuan, hori nabak nahi izan dute, Hori alde ona, alde goxoa, baina alde ilunagoak ere izan ziren atzo ajatzean, bi istripu gertatu zirelako, bi erojketa, susen egaiteko, eh, lehena atuhi ibaian, gazte bat eh, erori zen eh, atuji ibaira, eta marea bera tokatu zitzaionez, be urik gabe, eta be kolpe polita hartu omen zuen, baina edo txaja hori da, <laughs> kolpe polita edo txaja, baina bo, bere bizia ez omen da ahiskoan eta gaitzek dinaiz eta kolpea handia hartu be eh, mendelako delako eta beste bat lagiagoa e, Euskal Eziko edo Ipasa Euskal ondoan den zubi oktatik erori baitzen beste gazte bat eta hori lagiago, eh, lagiago kriparen gainean erori baitzen baina berak ere be, bizitza ez du ahiskoan beraz bo, bi giroa iluntzen dutenak baina biak egizkutik eh, kanpo dira eta beraz zara. Ez du hain ilun usten ere be azuko festak utzitako ahia. Bo, ere, ongi abiatu dira festa horiek, bainako festak, eta jendeak goi sartu, gero, jendea lanean ari da, eh, besta bitizena egiten al, e, eh, bon, batzuk egiten dute, eh? Uzi bera, eki, atzo festa eta beraz, e, Zerrean hemen jendea badela, gu hor emankizunan kizunan uh, gure gomitak ere urbiltzen direla, eta bai, zerbait Ez, gaurko egitara hoa, ipagenezak behar bada bihitz, ze eh? gau gaujen eguna izanki animazio dana bat, izanen eh, baita bai honan, botekno parkean, lehenik botekno parkean, bakitu urte guztiz egikoetxeak animazioa ini zantolatzen dituela aukentzat, teknika jaldoi bat izaten da, han izaten dira ere militajak nola ez aukentzako animazio gestiatuena baitu hori egikoetxeak, baina aukten mehitasuna, Patxa plazan ere izanen da, Patxa plazan bainoako gazteek, be animazioak euskatu gaztean, proposatuko baitu duzte, jiko itxiak e, eh, eskaintzen duena, baionako euskaraz eh, eskainiko dute, eta hori ere aipatia da, egun guztian zehar, joko harrak eta mota guztietako animazioak euskaraz izanen baitira nahi duzen eta nola ez, bestalde zesak ere segitzen du, eta kasiketan giro polita izanen da, nahi duen arentzat, bere giro atxamaiteko parada, eta festa polit bat egiteko parada eta horren eguna, eta entzuten duzu hemen oiu uh, hainik badira, entziko kiki abiatzen da, leto-ro, leto-ro, lehtu zizkenak, zizkenak, ez dira egazko zizkenak ez inketa, batzu bai, <laughs> ba, pertsona batzutaz bintzu dela pentsatzen dut, badira zezen bai, bat, bai egia da. Eta, oh, beraz, petatzen nioen gira, baititugu gomita batzu horretzea behar behar salabatzen. Eta, gara, eskapatu da. Are, joren gira, hor baitugu uh, eh, aekako langile bat, justuki, aekako langileek, baritutze, zaitasun batzu, bainako pestetan lan egiteko, bakize, Baiona zentruan eh, baitira, Baiona zentruan ez da irrex lan egitea, eh, aekako langilek zeguzean lan egiten dute berbulegoan, bakizek alostrape gainean den eh, hori, eta eh, udan, beraz, Baionako pestak urbiltzen erarik, behar salaberi, zaila lan egitea. <laughs> Bai, uh, bai, egia da pesta girua sartzen delarik bai honan, be zela ez, ez giru bat, ez, hori panoma ba, urtean behin gertatzen dena da, eta salere badu bere alde eh, piskal goxoa, goizetik, horrek ikusten dira jendeak erriketan, eta giro bat, eta horrek ere plaz egiten du. Hala ere, eh, hori uh, da, gaiten mena lehen ekik, gaiten zuen, uh, aurten astezkenean, jende hainiz, baina amekak edu erditan, gau erditan, txut, denak etxera txartu direla, lana egiten dute, gehiengoek ere, bombazira, ne batzuk harriketan. Hor zinen atzu? Uh, eh, ez, ni atzu atxaldean, atxaldea palian txartu etxera, eta ez dakit soberan hola ibiliden uh, eh, gauaren aldean, ikusitu nire karostrapeko lankideak eta hoiek aipatu dautate izan dela lere jendea, giro goxua zela, eganen dugu neugi humano batekoa edo, segura eski derbada, aste burura urbildu arau, uh, eh, derbada hori ez da inbesteak eriko, jendia izanen da initzuz gehiago, eta, bon, horregia da momentuko zekun hauek usuak direna, zutean genian direnak lan egiteko, eta posta egiteko ere. Zumaiago duzu, hola, zutean zehar, gaitu zuen, umanoago, jende guztiago, lekuko jendea, berbada hor da gehiago aldiz, zutean zehar? Pentsatzen dut, hemen bereko jendeak direla gehien bat, momentu kotza, beraz, uh, behar bat aste buruan urbitzen da gehiago, behar nekaldeko jendea seguraski bai, baina hori baino gehiago, hemen dekan dena, eta bon, holde bat zintzen da, eh, orduan. Uh... Kalostrate, beraz, aekaren ostatua, zuen gainan aiztela, ostatua bada, zuek, uh, eh, baionako pestetan, lanean edizizte, eh, serbitxuan, beraz. Bai, beraz, gu joaiten gira, baionako pestak direlarik joaiten gira gure karoskapeko lankideen uh, eh, laguntzerat, baitute uh, bazkariekin eta eta ostatuarekin lanik frango, beraz joaiten gira hoien laguntzerat uh, eguerdi partean, eta atxaldea palakzea horregonen gira. Hala. Gero, bon, egia da Carlos Trape, bilakatu dela ekaren gune nagusi eta referentzia e, eh, oiek egiten dute programazio bat, eh, seguraski neurri humanokoa dela, eh, Euskal Herritarra, gana baitu erikoia eta Euskaraz egiten dena, bon, ba, Carlos da, pixat hori eskaini nahi duen, giro hori eskaini nahi duen leku bat, juntatu behar da hori beste ekimen batzuei, bai bai direnak, ala nola laborarien txokoari, edo akarrikaldiari, edo mm, gune horiek guziek proposatzen dutenak eh, hori, pesta batzu behar bada gaurko egunean eh, ez direnak hainbeste agerian izaiten egan eh, nahi baitu neuri humanokoak eta errespetuzkoak eta eta horoz gainetik hori euskaldunak eta egitapak. Hori da, egia da, baionako pestak izanki, baiona erria, baiona baionakoa delaik edo bainan bizizalik, zinez, erriko pestak zen dira? Boni ba, ez niz berro da dibidiriko bere Zalea hundi batzen, beraz nik nuke ez jatza uh, eh, Momentu bat eta gune hoietan bai senditzen dela zerbait urubilekoa, goxoagoa Uh, eguna untsa pasatzekoa tranquilki eta behar bada beste leku batzuetan edo beste momentu batzuetan uh, zailagoa da. Beraz, uh, egia da, bai ez zirelarik eh, beti pixkat komplikatua dela, egun hauetan uh, eh, baiuan gehin dibiltzia, baina, uh, bon, ala, entzatzen gira dere alternatiba bat eskaintzen. Ola da, urte guziz, ola da, bostegunez, dena blokatua, bai, badak egu hori zori txarrez izugula, ola bapatean aldatzen alko, baina, uh, nik pentsatzen dut, azken urtetan izan den bilakaera, aski ez dela, bada mugimendu bat e, denen artean eramaiten dena e, festa horiek peskat haiten eh, nuena, eta goitsuak eziteko. Mm. Bon, gero berba erriko txaldaketarekin, 2008ko freskundekin gauzak aldatzen da uberut? Espero dezagun baiat, uh, badakiku zain diren favoritoak eta zain diren outsiderak, koseko dugu nola pasatuko den hori, baina behar da bai, behar da izanen diren horabide berri batzu, Hala, gauza batzu desberdinki egiteaz, biteik hain gizki, ba, nik pentsatzen dut piskatzen zenketei, uh, eh, pentsatzen dut ere, eh, hainbat uh, bon, animazio berla da, sobera, neuguz kanpokoa gelditzen direnak, eta ez para parada egiazko bat emaiten testarako, eh, eta ba, zago da hori piskat gutia obiki kudeatu eta bideratzen. Ero jara zezenketak aipatzen dituzu, zezenketak baionako pestezan txartzen dira. horiek e, kulturan eh, txartzen dira bederen eziko etxarentzat eta baionez eh, hainitzen zan. Be hori gauza ezaguna da, e, agerikoa da, egia da baionan txartu dela tradizio hori, e, eta txartua izan da, e, ez da gauza bat ikerri duena, e, ala zezenketak, e, behilastarketak, ala... Ez uste hori emengo erreferentzia kulturetan, uh, kulturaletan zenik guai arte. Sartu da, uh, ongi errotua da eta ongi susten da ere, nik maiten dut pena, zenta bon, ez da, um, dut uste berez ezenketek uh, zerbait uh, dutenik. Bea, beraz, kalo estrapen lan egiten duzu hor, bainako pesta huetan, uh, aduzon baitu urte, pentsu dut, uh, ze publiko da, ze bezero da hor heldu. Eguerditan, txan, pentsu dut desberdila da edo bat ere. Bon, publikoa bada denetaiken, badira usaian ere hor uh, gune horretarat kubietzen direnak, eta gero badira beste jendeak ere uh, giro horretarat uh, direnak, uh, pesta frango goxoak izaiten dira, jendeak kantuz, badira ere um, animazio musika, musika animazio batzu pasatzen direnak egunean zehar, ibiltari horiek, hortik uh, gelditzen direnak, Eh, eta gero badak anostrapek berak proposatuko duen uh, baina hori uste dut gero nire lankide batak sekiago uh, eh, aipatuko duena, bo mara, ba, proposatzen da. Badak proposatzen du egun osoan uh, jateko lekua, edateko likua, eta gero izanen dira hori uh, musikatan ditzupi batzu, uh, izanen da kanturako parada, uh, ala, egos pesta da, pesta ahont bat, baina, no, Bara ez aina junta ere, eraz hor bilduko diren jendeak izanen dira gehiago publiko hori, kantatzea maite dutenak, goxuki egoitea, eta... Eta friskoan ere, zundut frisko iten zela kalostrape. Igea da kalostrape dela, seguraski, baionako ostaturik freskoena momentuntan, bai. Lere lankide bat pasazu da, eta ebila da hemen bero iten dola, ah, bo, da ba, usateak gira, guaine, beren beti esportaziko zaitasuna bitugu, dan friskotasuna bada. Bai, hori egia da. Bai, bai, bada aire firfira fresko bat, ibiltzen dena etengabe barrenean gehien dira, bada aire girotu bat. Zuntza, bebea, xara behir, ziko zaitugu, horrein, baduzu, beraz, eh, eguna lana, zer egiten duzu zezki. Ebe hor, guai asiko gira bazkariak eta hola zerbitzatzen, hala, eh, e, ostazian laguntzen, hala, eh, jendearekin pixka bat ere baliatzen, aspaldian edo urtean behar da gutxi ikusi ditugun jendekidan kultzatzeko ere paradata guretako. Hala edo utziko esker behar, mire esker zuri, adio. Bon, eta segituko dugu, beraz, eh, baionako pestetan gira zuzenean, eh, beti ere eh, San Andres plaza erdi hortan, berriaren lokalaren aintzinean, entziko zikia abiatu da, berdin, entzun duzue, beharekin adi ginelarik uh, abiatu da, eta, be, guai, badugu, beste gomita bat gurekin, ari, idoate, zazten duzue berdin izarte komunikazioak uh, egin du pixka bat eh, aurten, berak egin baitu bainako pesten uh, eh, fitxa, egunon? Egunon. Bainako pestetan, forman, goizuntat? Me, bai, esnatu berria, zo bestarik ez, beraz, eh, garbi-garbi, berri-berri, pres? Zuretzat, uh, bon, bainako afitxa egin baitu zu, bainako pestek, bat zuten uh, leku berezi bat, zure bizian edo bat e, leku berezia, ba, beraz ni baionarra izan ki eta beti dani baiono, baionako bestak izan ki, ba, bai, leku berezia zen da pixkatze bo herriko, nere herriko bestak dira. Beraz, eh, bai, e, eh, besta bereziak e, dira, eta horregatik ere parte hartu duen e, lehiak eta hortan. Besta simpleak zuretzat, afitxa simplea ekarririk? Afitxa simplea irudikatzen du, baina berez dibelean e, eh, gauza komplikatu desente badira eta izan dira, eta bestak asko horrentzat ere simplea dirudite, baina komplikatuak izaten dira ere dibelean, bat ez ere bi aramunetan. Eta beraz hor, eh, zuk uh, zure programa, nolako duzu besta inen duzu, hor xuriz jantzazira, mez duzu ino eman zartikogia, bada jazen bat? De sekurako bero egiten du eguzitan gira, beraz hain egin eh, lehen bitragoak hartzea zapia emaiteko, ba, freskatu ezkero ezartzen ezartzenanko da. Eta be programa, ba, deus berezia hor, aperitipa ginen dugu San Andres e, plaza inguruan, gero badugu bazkari bat e, eh, bakrimakzio ondoko peina batean, eta gerokoak e, gero ikusiko. Baitu zu zure usaiak, urte guztiz ostegunetan hori, ostiraletan hori? leno bai usaiak, da, bo, egun guztiak e, egiten genituen, e, egun bakoitzak batzuen bere, bere lekua, osteguna gehiago lagunekin, e, igandetan presoen bazkaria, e, ostiran larumadetan e, batez ere gaueko besta. Gauza horre gure familia pixka eta da, beraz e, denbora guztio bada beste egiteko, beste responsabilitate batzuk badira ondoan. Eta alden bezala gaur eskapatzeko aukera izan dut, eta zara beste zerbait aipatzeko, ala ere bideo bat, uh, ondotik, hor bideo bat eh, agertu baitu izarte komunikazioak, eta uste dut gehiengoek ikusi duzula, internet balin baduzu ebederen, Euskara ikasteko bideo bat, eh, ne so pa ridicule, apren le basque, ikusi duzu, egoak kantatzen, zergatik bideo ideia hori. Zergatik bideo ideia. Duela, duela hilate batzuk, eh, bizkaian, zen eh, gaiaren inguruan antzeko bideo bat egin zen, eta ikusi e, eh, ideia ukan ginuen eh, estilo bereko bideo bat zen, eta erabat e, lotura egiten ginuen, guk bizi ginuena hemen iparalde honetan, e, baionako bestetan adibidez, e, frantzis batzuk nola erabiltzen dituzten e, gure kantua jakin gabe, ba, nola masakratu e, artean, eta tara erran behar da ere iparaldean e, eh, Euskaldun izatea moda bat eh, bilakatu dela, jendea errezik urreinak ere maten dituena, baina bat ere gure kultura edo gure nortasunari garrantzirik eman gabe. Ba, zen e, pixkat horratza ipurdian sartzeko jende guztio hori eta, eta ara eslogan bat e, landu izan zen, ba, bultzatzeko jendea Euskara ikastera eta, eta gure kantuak e, lantzera eta errespetatzea. Egoak kantoa gena justu gau jentzunut irrati batean, eh, Baionako pesten irrati ofiziala da omen, eta iduriz atzo irekitzerakoan kantu bat hainitzen zuna bon, Baionaren kantua, eta egoak. Egoak da zinez e, Euskara kantatzen zera? E, eh, bai, bo, egoak berez, e, Miki ebetik kantatu den kantu bat, oso zaguna izan dena, oso polita dena, jende asko maite dutena, kopla bakarreko kantua da, e, iparraldeko abez batza ere hainizkatatu dute, horrek ekarri du modan e, izatea eta ezagune izatea, edo zein e, bazkaritan, familiar bazkaritan, edo herri bazkaritan e, kantatzen zen kantu bat, eta pixkanaka ba, hemengo euskaldunak ez diren e, jende asko entzuntenak, ba, asko erabili, kantatu erabili dute, modan bilakatu da, eta e, bai egia da, bainako bestan edo zin entzuten den kantu bat, kantu bat da izarte komunikazioa harri doate urtan utziko zaitugu, ba ituzu bi batxo edateko zure zapia ezarri haintzin, eta laster segituko dugu, beraz, hemendik itzalean, nahiz eta eguzkian izan, mi esker? Zuri, Eta hortan eh, utziko dugu momentuz, eh, musika pixka batekin, eta onotik segituko dugu. Tienen que lo, lo Eta beraz, eh, kantua hau sineste deitzen da, zara matalaren azken sorkuntzatik genuen hau segidan begitzere bagoaz baion aruntzan baititugu. Gure lankideak eta eh, elbetaz elbeta egiteko. Eh, moduan ez baina ez trompatzen, egunon begitzere zuri arantxa. Bai, eta egunon deneri, edi begitzere elgarrikin gira eta bai Daniel, zer duzu, Bon, gure gomitak ez duen zuten iduri. Bai bai bai. Ah, bai, bai, bai. bai, orduan, eh, itzalean gira, ebankizunan bederen, zenta eguzkitan eh, gira, izer ditzen asiak, baina aro edegarekin ala ere, beraz hori berri bat da, euriarekin izan magine, ziren kontentizain bederen, eh, hor, uh, uh, gira, eta segitzen dugu gure emankizuna, gure beste gomita batekin, janaria badakigu pestetan garantzitsua dela ongi diatea eta horren bada berrikuntza bat baianako bestentzat, helbek berri ona jakindu ehelbek bere xokoa badu baianako eh, kaian hor eh, xau kaian eta gurekin nuguraz Daniel Barbera jena Baina, egun hona? Egun hona? egun Bai, buntza. Bai? Bai. Martxan Ebe, martxan berko dugu martxatu, zeren uh, atzo hasi berria bezik ez da, eta iduriz, uh, eh, eh, frantzio zertena ruptur duz toksiren kasik, ah, ah, bai, animaleko errikesta ukandu, uste gabekoa, eta egun ere, jende gehiago iz, behar izan du mobilizatu, uh, jendea pres baita beha baitzen. Holako gauza bat eta beha ziren. Ebe, seina leuna da, beden? Bai, ebe, guetako, ba, Eta, ordonen, ala ere jendea edo gure entzuleak lasaitzeko, ukanen dute janaria edo zen bat. Ba, ba, ba, guztian, guztian. Eh. Ekarra zitu estalde jatekoak eta eta friguak eta betia ditugu eta pusket augiz eta aragiz eta gaznaz eta baitu ba, gaztu gauza. Zeiten du, elbek bai honan, Daniel. Be, elbek, zeiten duen elbek, bon... Eh, eh, Baionan? Baionan, nire dut zuen nik eh, elbek sortu zela dira hogeita eta duela hogeita marurte e, bere desafioa zen laburantza iraunko garen defentsa egitea. Eta gaur, goita murten gurean, nespait no, ezagun behar pen bat etortzik etortzegira. Zer, galdera bat egina izan da, e, napeldor bezala egina izan da, eh, nahi baitzuten eh, tokiko janaria eskaini. Eta guk ere mandugu behaz eh, merkatu hori, eta guretako da ofizialta, eh, behaz, eh, ofizialta zure emaiten dago ezagunpen bat, men normal da. Egan ezak ikasik normal dela hori eta marurte murian eh, da, eta guk eh, jada zuaz, bat duzu meitu urte tortzen gila baiuna beste lu eh, lur hama eh, saloina sustengatuz, edo black and bask, eta aniz asko gauzetan parte hartzen dugu, eta behar normalki, normaltasun oso eta gira hona. Barnek aldetik piskat ateatzen da beraz, zehelbe? Uh, bai, barnek aldetik eh, ateatzen gira, beti entxatu gira, beti uh, lotura egitea erriko jendea, hiriko jendearekin eta konsumitzaileekin. Eta gaur, galdera hori gin ez da, eh, ez da uste gabeta egin hori eh, bazen, beka galdera hundi bat, galdera hundi bat, bon, alde bat ez ditugu ostalerak, be lanagit egiten dutena, bestaldetik bat dira zauzisa saltzaleak, egitarteko <laughs> saltzaleak, eta gu artean kokatzen gira. Gu kokatzen gira lekoko muskinek ilan. Una gira gu lekoko muskinen eh, erakusterat, saltzerat, baina ere uh, eh, voilà, jastatzerat jasatzen dat, eta beraz, egia da, baionako pestak bereziak eh, direla, uh, egia da, pesta horiek direla usu edateko gune bat, eta hor, janari gune bat behar zuten baionan. Ba, izo, pesta, oitura, pestako oitura beti lotua da janariari, ba, izo, e, eh, e, bai, egu berri ez edo iten beti mai, mai on baten ingurua egiten duzula delako... Opa! Mai bai, on baten inguruan egiten dela delako... Bai. Eta hau hori, hori, eh, da, jateko nahi gira etortziaz egia da, zutela denek uh, main baten ingurian uh, pesta itea, bai, main baten ingurian pesta itea, uh, eh, hor eh, elbeko gunea, ez da mainik edo, no? Ez dugu mainik. Duri xutik da, edo berezia da. Bai. Hor gira, nes baitea ipatzen dutea, ba, rapid, bon, ez gira, rapid. du ditan <laughs> Animal kuit sabota atzeu zua Zikitzen dugu Elbe faste elbe faste Eta elbe elbe faste Eta elbe faste dira bere e, eh, eh, natura leza eh, eta errespetatuz, baina hori zen baldintza batek emana zaukuten, zutik emaitia jatekoa. Eh? Ez kindien sortu behar ostalerik ilan, eta hortako dukuk e, be, bora, esk, hortako du hori egiten. Hor zer izan goda hori jateko, emazu gogo pixkat jendea urbiltzeko? Beaz, e, eskitan ituz, beaz, e, kintuko serikia, izaitalda, dituzte xiriki eta biter erotzen muleta, atzarkia, Atu na ez zugu gukiten ah, hori... Oh, Nuzik aldo da, ez da menditik aldo? Hori, ez da menditik aldo hori, da bez, lotu da da, hori lagunek ilan, hori arantzale lagunek ilan, badu aspaldi, eh, bat ditugula garremanak, eh, Doniel luitzuneko eta Ziburuko la arantzalek ilan, eta gure filozofia berian haiti da arantzan, eta hori, nahizien dugu ere, eh, begi batez, eskenil gune hori. Eta ere izanen da etxeko burgera, burgera itza ez da sobera pulita, etxeko burgera da Eh, ze kaxe, baina, bon... E, eh, bon, badakigu denek zerren, eh? eh. daitu zial ere, zuzi big bainat edo Ez, dugu lakorik, bestalde behaz, tomatea, entxelada, atunarekin, biopasta, po, Jo, eh... Gosatzen hasiko dira. Bara, ba, bat dira bere taluak, taluak ere ina dira behaz erriko irinarekin, eh? bai erriko... Erriko uh, irinarekin egin dena laborantza gamberak eman zuen sail bat, behaz hori aurkeste izan da, hori gazna artekiarekin. Eta edarietan eh, bon, eh, inda berezi bat emindu, edari guziak lekukoak izan ziten, behaz uh, izan dira bozbi, horaz parnetik elduzaukuna, akerbeltz behin suberon eta horain uh, azkeinen diren, denak, iruleiko anua, estigar, e, eh, eh, behaz, e, eh, dona estitik eldu zaukuna, eta eatxikola, ura, kafia, bon, kafia, ez dugu hemen, eta landareik, kafi, kafi landareik ez du, <laughs> bakarrik paketa ditugu hemen erosia, hor da balimada, balimadu lotura, bon, uskune bakarrik hori da baina ezin da ondo kafia egin, behar ba beru ekin lan segitzen badu, meteo, bai. berkotu eh, kafia landari alandatu, gio so. Ehel berentzat, eh, da, garrantzitsua da, hemen izaitia, bai honan? Ha ah, ba, hori ba, dute ez hori. Hori, eh, uste mehan dutana, ezagupen bada eta janaria eskaintan, e, behiudako peste dira e, munduko peste joni eta ibat bat. Eta guk eskualeriko, eskualeriko labore ez, ez, ez men presenti zaitea ez hori hemen izan, bai izan aski e, e, problema bai zo izan eta azain histori eta nunbiteko azta saldikia, eta kapitulu hori beha behar berriz eta azera hori susendu eta eh, hemengo gauza, hemengo janaria eskainiz hor, heldu zaizkizien eh, bezeroak, etortzen dira, badakite LBD-la, edo dudila zinez diateko, enbeia hote goxe. Epe, iduriz, eh, izierriko eh, publizitate ona bada, edo agera, zinez ona dugu jendeak, doike eletik elerat, etortzen dira, badira, barneko aldeko jendeak jindirenak, baina kanpotik ere, ba, izan dute, ba, animal gaitzeko publizitate emana izan dela horren ingurian, eta publizitate horre, zigira gu, emaileak da, baionako hiriak emanduelako. Mhm. Bombe, da, Daniel eh, Barbera-Rena, uh, eh, utziko zaitugu, baina ez zerbait gehitu, berri, nuai laniat jo mauzu, eh? Uh, ba, behar guri zuri batein, eh, ba, gure esanda da, egun juliko kantona mendua da, azo ziren, ziren uh, siurotarrak, bihar, uh, zengo dira mikustarrak, ondoko aldian, uh, ostelian, uh, larun batian, uh, eta belgurri aldekoak, eta uh, kostaldekoak. Bon, guetako, behaz, uh, gehitu nahi nukena, baionako pestak bizikide gadira, egeran, pesta edera dira, baina eh, eskolegian pesta guziak edera dira. Ah, eta pesta guziak, eta eh, gure, badugu gure guk laborariek, badugu gure, eh, badugu noiz bait gure lekia egina dugu, zerren, Erritipik batetan joiten zira, ez dakit, behuleiko pestetat, joiten zira e, gamarteko pestetat, edo zuen beti Eh, pestaldi eh, ere edegariak jendek implikatzen dilakot, baina jendeak bizi dilelako, eta jendeak bizi dira zergatik, belaraun laborantza iranko bat emana baita, ez dugu guk, ez dena kuri gatik dela bakarrik, baina ja, gure harria, eta ez tipiena ekartzen dula engo, pestetan. Batzutan arro egon behar da, egiten diren gauza. Eta bai, berda da izan. Hala, bo, ebe, itzoiekin utziko zaitugu Daniel, erran bezala, el beren gunea, jateko, edateko. Eta, erran eh, ezaki, jateko, edateko, eta mer prezio honetan. Abai. Ah, eh, ah, onxa baskaita zira amabi, amairu eurotan. Bon, eta Hori behar dute jendeak jakin. Eta ah. behaz kontxilu generaleko zera pentsi hartan da. Bon, ba, ekizu ele, eh, no, garai bat ez lujama hor egiten zen. Hori, hala, han, han, han hasi ginen, eta berriz egure iturirat <laughs> eltzen gira. Bon, mire esker, Daniel. Hale, mire esker, Eta berdin joan, ah, musikamistaz? Bale, musika pixka bat eh, egun honarantza, azkenean, eldenaiz, eldenaiz, eh, zerritan, eguzkitan gira, gambiak da, baionaren, eh, baionako bostetan, eta biot, bihotzean, hemen San Andres plazan, edo Polberg plazan, egiten al, baldin eta, eta orain, entzina egiten dugu, eta ditugula arazo fango, beraz, teknikaren aldetik, baina, horrei eiduriz, lotura egina dugu, egan bezala, gauza frango, gertatu dira jadenik, goizuntatik, goizuko behatzi ontan jadenik, okenitu dituen, bai gaitziroak, bai txarangak, biolinak ere ikusi dugu eta beraz eh, hori baionako bizten marka da ere pizka bat benetari goizian goizia danik ostalariak hasten dira beren eguna prestatzen ez dute anitzero egiten hoiek gaituak izan ta berant zeueratzen dira eta lo gutxi dute eta goizian goiz hemen ikusi dugu lanean ianik batzi hontan hemen lanean eh, ziren eta behar behar bada gu uh, eh, jonengira bentzot gira mariania txekatera maidugu Be, bai, bai mariania zortzen eh, goizuntan ibilida hor promenan eta lehen behazala bekin ginen, kalostrapen lan egiten du, usaian aekan eh, egoiten eh, baita, ipatu dauku hor badela lan ere eh, kalostrapeko gunean, janari, edari, eta gaina fresko egiten duela ere azpimarratu dauku, freskotasuna garrantzitsua da, jakinez berotasun horrekidan, zepasten da, ordina gailu eta martxan ala. Ai, ai, ai. Bo, ebisegituko dugu joan engira berdin gazten gana, baionan baitira gazte batzu, Eh, eta belanean ari dira, benako gazue azken eh, egun hau eh, baionako etxe bat etxale bat etxe bat okupatu dute eta baionako pestetan biztan da hoiek ere badute haien programazioa e, begurekin dugu kamin egunan egunan bon formantzia Bai, bai, bai. Akitua pixkat baina. Akitua atzu pixkat atela zida ordean. Bai, besta egin du pixkat. Hauntza zena. Bai, bai, hauntza zen. Diende bat zen? Diendea, bai, bai, bai, diendea inizal ere. Bon. Zuek, baionako gazte asamladak hor baduzie uh, asmo berezidik, uh, baionako pestetan uh, berriz errikuperatzeko uh, alde erriko jori? Bai, beraz, eh, bada urte batzu, deian antolatzen dugula gure programa alternatiboa, ze uh, eh, iduritzen zaigu, bai honako bestak urtez urte aldatzen direla, eta ez bortzaz uh, eh, honean. Ze, um, <laughs> barkatu... <laughs> Guk salatzen dugu, nahi baduzu, gu besta errikoian alde gira eta erritarrek eginak eta erritarren dako. Orduan, eh, ortakoz proposatzen dugu gune edo programa alternatibo bat, emengo jendearen zat, baita kanpoko jendearen ere, eh, hainbat ekimen eta animaziorekin. Bo, hor, eh, gaur hosteguna da, horren eguna, entzun dugu lehen entziko abiatu da azantza unit, zuek beste soko batean ziste, ez dakit azantza undik baden, beden hemen ez dugu entzuten, batxa plazan instalatu ziste aurrekin, zerp E, pentsatu duzi hori jentzat. Bai, beraz, aurten lehen handia da antolatzen dugula uh, aurren txokoa, patxa plazan, beraz, uh, mementukot aur batzu badira, baina uh,